turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru y'urunani rw'amaradiyo agizwe n'ingingo imwe rudende ubukene bw'amazi meza buribonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi aho rero ni mu mihingo imwe imwe ikiza cakorera naco caratangajwe n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri ano makuru turabashikana mu ntara zimwe zimwe duhereye mu gisagara ca Bujumbura ahagarariwe na Rikios nkuru nziza tubaha ikaze urunani rw'amaradiyo mu Burundi twongeye kubaha ikaze muri ano makuru abanyagihugu baba muri quartier Nyabagere muri zone Gihosha commune Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko hari ubukene bw'amazi aho kandi ikiza ca korera giherutse gutangazwa kihibonekeza umuryango utabara imbabare croix rouge mu Burundi hamwe n'umugwi w'igihugu ujeje gutabara mu gihe cibiza n'isibe bakaba baza baratanga amazi angana n'amaritiro ibihumbi mirongo ibiri ku munsi abanyagihugu cyo kimwe n'abajeje intwaro bagashima icyo gikorwa ariko basaba ko kongerezwa urugero rw'ayo mazi atangwa kugira abanyagihugu birinde korera Jean-Marie Mayonga ugeze muri karitiye nyabagere ni muri zone gihosha usanga abantu batondanya amabido barindira amazi ahari ivomo mu gihe abandi bakura mu miringoti ica mu kuzimu abanyagihugu bagashima kubona bagiye kuronswa amazi meza birindikiza cya korera kivugwa muri ako gace naje kuvoma amazi yo gukoresha muhira cye twacakiriye neza aya mazi aradufasha mu kwikingira indwara zituruka ku isuku rike akarorero nka korera izindi ndwara nyine zo gucibwa roza ibyombo tugasukura ivomesho nk'amabido twahora tuyakenye twarinda kuza kuyahiga kure na kure tukanaruha ariko nk'ubu yaje hafi aha turorohewe bituma duca tugira isuku bitworoheye benshi bari bafashwe n'iyo korera mm, ariko ubu ndabona ko biriko biraba agahengwe buke buke abanyagihugu basaba ko amaritiro bahabwa ku munsi yokongerezwa kugira ngo izindi tangi zubakwe ababa mu ducimbiri twose tugize karite nyabagere baronka amazi amazi eh, bariko barayazana ariko bivanye n'uko karite yari nini ikaritsiye nini eh, ifise amaserire ane ahubwo twe twosaba yuko botwongera inkurundi rumwe nkuru bakadushyira nko mu yindi serire ari nko muri serire turuwa naho nyine bakazana amazi kugira ngo yakorera ntibandanye igwirirana kimwe gusa mu mudamu tuba hafi mu gihe yaheze kuko ashobora guhera tukamara nk'umwanya amazi dufise boza baradukurikirana mu gihe amazi yahetse janine nzigiyimana umwe mu batuye ku mutumba batanu nawe nyine akabona ko itanga imwe yashyizwe muri serire ya kabiri idakwiye agasaba ko no mu zindi serire izo tanga izoshigwaho kugira ngo abanyagihugu baronke amazi ku bwinshi twebwe nk'abajejwe intwaro amazi turiko turaronka ego naho atari menshi cyane kuko abanyagihugu bayakenera twasanze ari benshi cyane bisaba yuko eh, nko muri serire ya mbere bashobora nabo nyine kubaha itangi nk'uko bayisize ngaha nabo nyine bakayironka bakironka kuko baguma bidoga ko atamazi nabo nyene bafise kubera bayakenera ari benshi mu mwanya arashobora gucahera dushaka batwongerereze amazi abe menshi kugira turabe ingene twoshobora kurwana n'ico kiza kuko hatagira amazi ibiza biguma biza ari vyinshi mw'iyo karitiye nyabagere muri zone ya gihosha hakaba havugwa abantu bamaze gufatwa n'ikiza ca korera haraheze amezi abiri jean marie mayonga urakenuye eka hano mu gisagara cya rumungu ubwo bukene bw'amazi buribonekeza ni mu makaritsiye atandukanye no ku mashuri amwe abanyagihugu bavuga ko bibataborohera no kuronka ayo bagura bigoye abayafise mu mihana kenshi bemeza kwaza aza mu ijoro basaba igisata kijeje gutanga amazi gukemura icyo kibazo jisite elizabeth nsengumuremyi ariko ku mashuri shingiro rumonge ya gatatu rumonge ya kane na rumonge ya gatanu gatanu ho suko ikibazo cyamazi baragifise abanyeshuri bashatse ayo banywa baravuga iyo bayakura harya bacira imanza niyo tuja kunywa amazi hari aho usanga bayugaye tugaca tuja kunywa hariya ku musigiti uwo ngaho ku isoko tuyanywa ari uko tugiye kuyasaba aho mu mihana canke harya kuri sentare dusanze harimo turana none amazi yo gukoresha ibijanye n'isuku yo ava he matware tuyakura muhira baradutuma ku mugwi abayobozi y'amashuri shingiro Rumonge ya gatatu na Rumonge ya kane twaganiye baremera ko atamazi meza bafise ariko ko bariko barakora uko bashoboye icyo kibazo kive mu nzira ku yandi mashuri twabonye hari ikibazo cy’amazi meza ni ku mashuri shingiro yo ku Rukinga Abanyeshuri baho basaba amazi yo kunywa kuri lise Rumonge begeranye aho hoho amazi araboneka naho atari ku mwanya wose nkuko Amurani Habyarimana umuyobozi w'indero n'uburaro abivuga abanyeshure bakirira amazi menshi usanga rero batayaronka ku mwanya bayipfuriza ko kuko haragera igihe akagabanuka gose no ku murango birakunda kugorana cyane cyo gituma rero tubona ko hari ikibazo mazi rero yamaze gukena ze hariho cya gipolisi ikoresha kizimyamoto barakituzanira amazi ngabo gushikura ntiturabona ariko bikunda bogerageza gufasha ahandi hari ikibazo cy'amazi ni ku mugomere aho ho abanyagihugu basanzwe barubakiwe amazi y’ibipomero ariko ariko hari bibiri twabonye byapfuye nk'igipompero kiri ku ishengero rya Panekote n'ikiri aho bita ku kasoko uyu munyagihugu ati kuronka amazi birabagora naho onye tuyagura mu mpango z'abantu ntaboneka misi yose ibido tuyigura ijana ugasanga utavyutse ijoro nk'iyo saa kumi ugasanga yakamye mu makartier atandukanye abanyagihugu barasaba abajejwe isata cy'amazi kuyongereza kugira aboneke agwiriye niho boshobora kwirinda indwara zituruka ku isukurike narijya mu gisagara ca Rumonge haherutse kuboneka umugwayi wa kolera Nsenga umuremyi tubandanya no makuru tuve mu Rumonge tuje mu ntara ya Gitega ubukene bw'amazi buravugwa mu makartier agize igisagara ca Gitega aho hashobora guhera ikiringo cindwi canke irenga hari ahatabonetse amazi ikidumu kimwe c'amaritiro mirongo ibiri kikagugwa amafaranga amajana atanu abanyagihugu bagasaba ishirahamwe regidezo rijeje gutanga amazi gutorera umuti ico kibazo Gerard Nibigira mu makaritsiye yose agize igisagara cya gitega ndetse no mu micungararo yacu haravugwa ikena ry'amazi ya rigidezo aho hahera iminsi itari mike atabonetse ibomba arashobora kumara nk'indwi zibiri cyangwa indwi itaraza aboneka rimwe mu ndwi turafite ingorane cyane zo kuronka amazi harashobora guhera ukwezi mutarose amazi bamwe mu banyagihugu bakaba bahavuye bijukira gukoresha amazi y'imvura nk'uko uyu abisigura jena ce n'inyungunganya iyo hari mu gihe cy'imvura narashoboye kugura itangi y'amazi ntega kuvuga ay'imvura canke nkoresha y'imvura niho tugira gahengwe kuyikoresha mu matwarete nayo kogesha ivyombo ca dukoresha y'imvura kubera iryo kena ry'amazi abanyagihugu baca bahitamwo kuyagura twe dufise restaurant ku munsi dukoresha amazi y'ibihumbi bitandatu canke munani tugatuma umutagisi y'ivero tukamuha amahera ibihumbi bibiri n'amajana atanu kugira tuzanire nk'ibido zine canke zitanu basaba regidezo kuza irakurakuranya gutanga amazi mu makaritiye atankunzi naho bavuga yuko baza baratandukanya bakaza baraha amakaro karitiye ku makaritiye boraba ntibazi bararenza urugero hamwe haciyemo umunsi umwe hanyuma nk'indi karitiye bagacishamo bakayiha amazi ntibarenze mugabo umunsi umwe umwe kuko bimaze gushikana iminsi itatu urumva yuko biba birenze urugero boraba tukabimenya yuko amazi tuza turakuranwa nibaza yuko bo bitunganye tukaza turaraba yuko twoza turaronka nayo amabumba menshi yo ku mitumba n'amakomine agize intara ya Gitega akaba yarakamye amazi igitega jani bigira ku bw'urunani rw'amaradiyo Gerard nibigira ikano mu ntara ya Cibitoke amazi meza aragoye kuboneka ni mu bice bimwe bimwe bamwe mu banyagihugu bavuga ko imiryango yagwiriye ari ku rugero rw'amazi atangwa rutigeze gongerezwa byemezwa na buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza Lenine Manariyo yarakubitiye mu Cibitoke ku bw'urunani rw'amaradiyo abenegihugu bo mu ntara ya Cibitoke ntibaronka amazi meza ku rugero rushimishije nkuko bivugwa na bamwe mu bo twasanze mu mihana ku misozi itandukanye mu mahoteli mu mashuri y'indaro n'ahandi bamwe barayaronka ngo muri ntara amazi arakama cyane umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ry'indaro rya Cibitoke Minani Dunia akemeza ko amazi bayaronka gake bigatuma abanyeshuri bama kuyarondera amazi ni make cyane ah, no ku ishuri rya Cibitoke n'ubundi dufite amazi make cyane kuko ashaka kuyaduha mu gitondo ku murango tukayabura ya mazi abuze abana baca basohoka ku bwinshi mu mihinga itandukanye igeze igisara cya Cibitoke muramata w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza na wene akabemeza ko iyo ntara ifise amazi make cyane ariko akavuga ko ibice bimwe bimwe byatewe nuko imiryango yagiye iraguka ariko amazi nayo akaba atagiye aragwizwa nibyo muri ntara Cibitoke turafite ikibazo cy'amazi meza amazi yari ahari yari amazi ahari hakiri ingo nke cyane ubu rero ingo zariyongereye yamaze nayo ntiyongereye icyo ni ikibazo tubona ko kidasanzwe hanze k'ikiyaga ca rugoma na buganda muri iyo ntara ya Cibitoke bakaba bafashwa na Croix Rouge mu kuronka amazi meza ubu bakaba biteze ko amazi wota ari igiye kubashigikira kugira ngo bashobore kuronka amazi meza Ingozi naho ubukene bw'amazi meza burangwa mu bice bimwe bimwe bya komine Kiremba butuma ikidumu kimwe cy’amazi meza kigugwa hagati y'amafaranga amajana umunani n'igihumbi n'amazi y'imvura asigaye agurishwa abanyagihugu bagasaba ko imiringoti imwe imwe yahora itanga amazi yosanurwa inkuru ya jean claude kantore abo mwumva ni bamwe mu batondera amazi muri komine kiremba y'intara ya ngozi mu duce kuronka amazi ari igikorwa kitoroshe uyu munyagihugu muri zone gakere ati namwe naho mwibonera ngira ngo murabona ko n'amabombo yumye uvuye ngaha mu gakera uje ahantu mu masoko y'ahantu basanzwe bavoma ni urugendo rw'ikirometero iyo rero utumye ibido y'amazi baguca amafaranga magana umunani igihumbi gutyo hirya yaho gato muri zone musasa aho bita ku masanganziraho bageze aho bagurisha amazi y'imvura kubera ubukene bw'amazi meza turakunda kubura amazi kandi amazi ngaha ku masanganzira hamwe hamwe abari mu rupangu kandi abazimvye ibido imwe yashigura amajana abiri tuyabuze ku majana abiri gaca tugura ay'imvura turaya barayagura amahera ko abantu bararetse bijya bigunguru bagaca bayagumiza mu bigunguru baza barayadandaza amazi y'imvura nayo nyine ibidi imwe tuyigura amajana abiri kubera kumva bayakamyisha bayaduza natwe turonka uburyo bwo kuja mu mwonga uyu muvyeyi we akaba avuga ko iyo bagiye mu mwonga kuvoma utagira inguvu utaronka amazi kubera twabuze amazi turamanuka mu mwonga tugasanga abantu benshi imisora nyene niyivoma nka twebwe turabanyokura baraduha nyene asha tukagwa nene twagize ingorane mu gihe ngo nko mu gakere ipo ipompo zahora ziduza amazi zimaze umwaka urenga zarapfuye bigatuma amazi akena abanyagihugu baho bo bifuza ko rero twasaba yuko abari hirya no hino baba bafise ubushobozi nk'amashyirahamwe yofasha kugira aya mazi dushobore kuyaronka nk'uko vyahora nk'aho hambere nkakurya bari bafashije bwa mbere yuko hoba nk'ishyirahamwe ryoza rikadufasha kugira ngo baduterere tube turaronka izo pompo naho harabonetse nk'ipompo nk'imwe kugira ngo abenegihugu ba hano hafi canke abantu bajya kwivuriza ngaha kuri centre de sante mu gakere kugira nabo ngo bibera basahiriza hoboneka nk'ipompo nk'imwe basi yo birafasha kugira ngo amazi abe na makeya wizeye imana Emmanuel arongo w'uwuhe komine ya kiremba avuga ko ubukene bw'amazi burangwa mu bice bimwe bimwe by'iyo komine abuzi akavuga ko komine ifise ivyo itekanya gukora ariko ko hari ibyo komine itoshobora kuri plan d'action no kwita petebeya hariho umurongo w’ibijyanye na rehabilitation y'amazi urabo ku by’ukuri hariho igikorwa usanga komine itoshobora twebwe rero mu vyo dutegekanya dutegekanya cyane cyane. ibikorwa byo gusanura nk'aba habo hononekaye hasaba uburyo buke mugabo nk'igikorwa kiba cyagutse nababwiye nk'iki kijanye no kwagurura umugende wo kumusasa canke kugira uwo mugende w'amazi wo mu gakere ico ni igikorwa uh, eh, komine itoshobora Mustaneri akaba asaba abarongoye kubungabunga amazi ya rusengo ndetse n'ayandi ava mu migende y'amazi meza mu kurindira ko ivyigwa bitari bike vyakozwe kugira ngo abanyagihugu muri komine Kiremba baronswe amazi ku bwinshi bishigwe mu ngiro na cane cane muri zone gakere kuko hitezwe kubakwa ibitaro bikuru vya komine ivyo navyo ngo bikaba bitazokunda mu gihe amazi atazoba arahashikanwa muri komine kiremba mu ntara ya ngozi jean claude kantore ku bw'urunani rw'amaradiyo urunani rw'amaradiyo mu burundi twabibemereye ko muri makuru y'urunani rw'amaradiyo ane radiyo izere fm radiyo isanganiro bonesha fm na rema fm tuza guha ijambo bamwe n'abandi kugira bagire ico bashikirije kuri ubwo ubukene Olicome gishinze kugwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta babona ko regidezo ifise ingorane nyinshi ku bijyanye n'uburongozi kuko mu gutora urirongora hisunga umugambwe arimo aho kuraba ubushobozi n'ubumenyi afise uko bashyiraho ibintu by'ubuhinga umuyaga nkuba amazi leta ntiriha n'amashyirahamwe yegukira ntari raba mu mapurizo raba mu makambi raba mu mabiro ya mu adiminisitirasiyo abo bantu bose ntibariha mugabo urumva abo batariha kugira ngo regide ishobore kubaho baca kurondera mu munyagihugu ifise iri adiminisitirasiyo personalize irigenga mu ruhande rumwe mu kwishyuza nibyo mugabo amafaranga ya regidezo mu bisanzwe kuva kera kera Habuziki iki ubuhinga aho buri hose uraburondera igihe ukeneye ikintu cy'akamaro ko burondera abahinga bagira icyo bita profile bakagira recrutement international twe tuvuga ko hakenewe gusa icyo nukwita performance regide zone ni byiza yuko yoba liberalize ni ukuvuga ko abandi bashobora gushyiramo imitahu leta igomba kugumiza mu kiganza ku buryo eh, naho boyiteza imbere amazi agenga amasoko ya leta ugasanga bayatanga atahiganwa ryabaye kugira ngo bihabwe ubishoboye ni umwihwezo w'umuyobozi w'ishyirahamwe pariseme ryishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo asigura ko iyo ntambamyi ituma amazi akena cyane faustin ndikumana abona kandi ko leta ikwiye kuduza urugero rw'amafaranga agenewe umuyaga nkuba n'amazi kuko ibyo bisata bitegerezwa kubangabanganwa ku neza y'iterambere ry'igihugu kuva seseripe zikiba ikibazo cy'umuyagankuba n'amazi twari tukivuga kuva kera eh, kuva mu bihumbi na cumi na kabiri hakiba za seseripe de urabona n'ingomero n'umuyagankuba uri hasi ora amazi n'umuyagankuba birafatanya umuyagankuba ni upompa amazi kenshi kugira n'amazi ayunguruwe ugasanga ishyirahamwe regidezo reka nk'irikira ririha ugasanga abaronka akazi ni benshi n'umurengero ugasanga ishyirahamwe rikora rirahahombera ugasanga ritunganywa nabi ubusuma mu bijyanye n'amasoko ibyo biragaragara neza ko amashirahamwe ya leta na regidezo yagiye yagiyemwo ubusuma buraja mu gutunganywa nabi hanyuma leta leta ugasanga kubera kudahana ugasanga ibintu biba biyanga muri ya previziyo yo hejuru ugasanga na leta ntanyagira bikurikirana uko bikwiye kuko ziriya za seserepe zose zajaho cyangwa amaviziyo twaza turategura ikibazo cy'umuyagankuba n'amazi cyaza imbere ntitumvikane mwere cyocembe niyo ukura mwite mu ntego y'amafaranga tuzokoresha uyu mwaka ubona ko icyo gisata nta mafaranga gifise ariko bahora ko leta rimwe rimwe muri bya fetasiyo bijetera hari ibintu byaduka barabihaye priorite mu gufasha ya hehe amamiliyoni atari karakontorwa aterwa amajana ugasanga ariko aragenda atanayiva wasaba ibyo ni ibintu rero biteye akababaro muri iki gihugu ingana amafaranga akoreshwa nabi haba amadovize haba muri amafaranga leta ikoresha ugasanga biriko bisubiza inyuma igihugu kubera ko ahageze ko ry'ibiturire n'ibyaha bijanye navyo gakwiye kuranduranwa n'imizi Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parseme umuhinga mu bijanye n'amazi abona ko ubukene bw'amazi buturuka hanini kutamenya gukoresha no guhingura amasoko y'amazi ari mu gihugu jean marie ndayiragije avuga ko hakwiye kugwizwa amashyirahamwe ajejwe gukwiragiza amazi mu gihugu ku bwiwe abarundi nta mazi akwiye baronka kandi igihugu gifise amasoko menshi jean marie ndayiragije n'umuhinga mu by'amazi Nubwo rero u Burundi ari igihugu gifise amasoko y'amazi menshi eh, abanyagihugu nta mazi akwiye baronka ikibazo rero nyamukuru nibaza ko bishoboka ko biterwa n'ukuntu dutunganya tukongera tugahingura amazi yacu twisunze ibitigiri by’a by'abenegihugu bakeneye ayo mazi icyo rero ni ikibazo gikomeye kuko tubwizwa kumenya buri mwaka abantu biyongereye ku rugero rungana gute buri mwaka ibisagara byiyongeye ku rugero rungana gute nko iwacu nizera neza yuko amazi ni urucuruza n'ibintu abanyagihugu barariha amafaranga rero ni byiza yuko umuntu ariko arakora bizinesi eh, aho gikora yisunze domande ya clientele aba afise tabora ategerezwa kumenya abantu bakenera ayo mazi bangana gutya bayakenereye iki ikintu cya mbere na mbere ni uko twomenya ingene dukoresha tukanahingura amasoko y'amazi dufise hanyuma tukamenya ingene dushobora kuyabungabunga hanyuma hakabaho vrema uburyo abakozi abakozi baba bakora muri ayo mashyirahamwe yajejwe guhingura no gutanga amazi ugusuzuma nyene neza uko ah, ibikoresho baba bakoresha aho novuga nimba amapompe bakoresha n'amatiyo atwara amazi mu makarikiye atandukanye hakabaho kuyasuzuma bakamenya kipane pane yabereye ngaha dutegerezwa kuyikora bakabikemura ku gihe amazi atararinda gusanzara hanyuma hakabaho n'ayandi manda yo purize vraiment ashobora kugeza amazi ku banyagihugu rero nibyo turafise regidezo irakora ariko rero agahatsi karahari kuko abantu ushobora gusanga bafise amazi ku y'indwi ku y'indwi bakayabura mu kurangiza ano makuru umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu butare n'agataka amenyesha ko hari integuro y'ibwirizwa iriko iratunganywa kugira n'ayandi mashyirahamwe afashe mu gisata c'amazi Ibrahim Wizeye avuga kandi ko leta iriko irashiramwe inguvu kugira ngo ikibazo cy’amazi meza gitoregwe inyishu yabivugiye igitega ariko yishura ibibazo by'abakenguza amateka bivuga biko birakogwa tukaraba ibiko birakogwa ubu nkabaha nkabereka mbega foniki kidukora ibikima komine igitanga amazi hehe nkaraba ahamera ikirakora naba regide zibyikirakora turiko turakora ahubwo ikenewe ni guhamagarira abandi turabe yuko ivyo tubona yuko na regide zo aujourd'hui itari kirakora ku buryo bwinshi bwotuma amazi aba menshi nibyo twashyize turiko turahamagarira eh, abagwiza tunga ko bakinjira mu vyerekeye by’amazi. ariko kugira ndababwire nyene iteka ati uzotangura uhere ryari nicyo kibazo kumbure coba kigoye ariko utangura twaratanguye integuro y'ibwirizwa ihamagarira abagwiza tunga ko irakogwa umwanya muto tuzoyibegereza hanyuma ku byo twebwe dushoboye turiko turabikora atravera ahmed ku buryo dufise turonka à travers JDESO, à travers minisiteri y'umuheneriye fonike ku buryo duheza tukarwara kandi bukadufasha hanyuma n'abaza nk'amasosiyete no ukuvuga ama ONG aza kudufasha muri segiteri turayagabura kandi rero iyo tuba akora ibidashimishije ntituyongereza ikiringo nimba mutabishyize mukora hajya nyene muzane amahera mushyire ngaho dukore kira none ntibazombwira ngo bakoze muri projet mwumva ko dufise osi otando miliyari ziri hariya dukore kuri ayo tugwize amarobine turabe ko abo bantu twubaha amazi meza gutyo biratuba turiko turareponda mugabo turipfuza neza yuko twoshika kwihangiro abene igihugu koko tutakibona umuntu afata urugendo rurerure kugurisha ibido tutakibona umuntu agurisha ibido nk'uko uyu muntu agurisha inzoga ibidimu ugasanga yigurishe amahera amajana atanu nicyo kintu turiko turagwana turabe ko abenegihugu boronka amazi Ibrahim Uwizeye n'umushikiranganji ajejwe amazi meza nino kuri yo no kuri ryo jwi ry'umushikiranganji tuciye turangiriza ko ano makuru yunanirwa amaradiyo ane radiyo izere fm rema fm bonesha fm na radiyo isanganiro amakuru mwashikirijwe na Alain Desire Bukeye neza afadikanije na Remo Nzimana Aline Nshimirimana yatumye tuvuga mu katwumva dushimire na Rikyose nkuru nziza